جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك رب بي بي بي tačka l crtica ihlas.com جئنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا جئنا جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن جمعنا سار ولن يثنيه من يبتغي الشر يؤجج الفتن يا من تمادوا للشر قادوا يا من تمادوا للشر قادوا لا لن تسودوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما يا أرحم الراحمين ثم أما بعد Na početku, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što znate, braću moja draga, mi imamo ovaj ustaljeni ciklus naših predavanja. jedne sedmice obrađujemo tematiku savjeti klanjačima ili bolje rečeno greške klanjača. Druge sedmice imamo jedno predavanje koje više tretira odgoj. Znači pokušavamo da obradimo neke teme koje su i tekako bitne za nas kada je u pitanju odgoj. Noća ćemo imati jednu pomenite kako lijepu temu i bitnu u životu svakog čovjeka, a to je slabost ili malaksalost ili kako to Arapi kažu futur, tako da i ta riječ i kod nas našla veliki prijem, tako da dosta ljudi ovu riječ i ne prevode i znači spominju u svojim predavanjima kao takvu, kao arapsku riječ. Samo da kažem da ćemo pokušati ovu tematiku podijeliti u tri dijela, to jest u tri predavanja, pošto je ovo ljetni period i ne ide u prilog nikako da držimo duga predavanja, jer svi mi u toku dana imamo nekih obaveza i tako da je sigurno mi je dovoljno da sjedi pola sata ili 45 minuta. Znači, kao što smo rekli, podijelit ćemo ovu tematiku na tri dijela. Noćas ćemo uz Allahu subhanu wa ta'ala pomoć govoriti malo, znači kao neki uvod u ovu tematiku, govorit ćemo o simptomima ove bolesti. I te kako, braćo moja draga, bitna tema, znači da svako od nas pokuša da se izvaga naspram ovih simptoma, da vidi da li ima nešto pri sebi ovih simptomima, ako nešto nađe, onda će i te kako biti lijepo da dođe na sljedeća dva naša predavanja. Drugo predavanje će biti <clears throat> razlozi oboljenja od te loše bolesti, a to je futur slabost ili malaksalost. I nakon toga treće predavanje, možda i najbitnije, liječenje te iste bolesti. <clears throat> pa tako na samom početku, braćo moja draga, kada pogledamo u stanje muslimana, vidjet ćemo općenito da muslimani žive u jednoj velikoj slabosti. Ovo svakako obuhvata svakog pojedinca pona osob. Istog razloga pokušat ćemo da progovorimo nekoliko riječi o ovoj zasigurno bitnoj tematici i ovoj zasigurno ozbiljnoj bolesti koja je nažalost našla veliko korijenje u muslimanskim masama. <clears throat> Na samom početku da vidimo kome su ove riječi upućene. Prva stvar, ovo su, braćo moja draga, riječi upućene normalno prvo meni, a nakon toga svima vama, ali želim da kažem ovdje nešto drugo. Znači ove riječi su upućene svakome onome koji primijetio kod sebe prisustvo ove bolesti, a sigurno je mal broj onih ljudi koji nisu primijetili kod sebe prisustvo ove bolesti, a to je slabost ili malaksalost. Također, ovim se obraćamo i onim ljudima koji nisu kod sebe primijetili tragove ove bolesti. Možda to oni nisu primijetili zato što ne prate svoje stanje, ako je njihovo stanje idealno i nisu oboljeli od ove bolesti, onda ove riječi će im sigurno dobro doći kako bi se na vrijeme zaštitili od ove zasigurno opasne bolesti. Dobro, možda se neko zapita šta je to futur, slabost ili malaksalost. Možemo kazati nako uprošteno da je to stanje ljenosti. Nakon što je čovjek bio marljiv, nakon što je imao elan, nakon što je imao poleta za rađenja, za rađenjem dobrih dijela, to je, braćo moja draga, ukratko rečeno o definiciji futura ili slabosti. Općenito, braćo moja draga, kada pogledamo u ljude s ovog aspekta bolesti ili ne bolesti, možemo kazati da se ljudi dijeli u dvije grupe. Prva grupa ljudi jesu oni ljudi koji su nekada bili čestiti, bili marljivi, imali poleta, imali elana za rađenjem dobrih dijela i nakon toga iskušani su ovom bolešću i ona je bila razlogom da su ostavili rađenje dobrih dijela. Pa na primjer čovjek koji je nekada klanjao noćni namaz, neko ko je, je postio dobrovoljni post, jedno vrijeme je znači radio te i badete i nakon nekog vremenskog perioda ostavio je rađenje tog ibadeta. Druga skupina, malo blaža skupina, to su oni ljudi koji su oboljeli od ove bolesti, ali su ipak uspjeli da održe kontinuitet rađenja tih dijela, odnosno uspjeli su da nastavi raditi ta djela, neka dobra djela, ali sigurno u manjem broju nego što su to radili prije. Pa tako ćemo naći, na primjer, čovjeka koji je učio možda dnevno jedan džuz Kur'ana, 20 stranica, možda nakon što je obolio, obolio od ove bolesti, možda čovjek uči dvije stranice. Ili možda neko koji je učio dnevno dvije stranice, spao je na nivo da možda mushaf uzme u 15 dana jednom ili u 10 ili heptično. Sodno znači koliko je obolio od ove bolesti. Također kada govorimo o ovoj tematici, pokušat ćemo da spomenimo samo neki od kuransko-hadijskih argumenata koji govori o futuru, govori o bolesti futura i govori o značenju ove riječi, <clears throat> kako bi imali što bolju predstavu šta je to futur i šta je to malaksavost. <clears throat> Ali prije nego što počnemo citirati ove da kažemo argumente, treba također da spomenimo da ovo, braću moja draga, naše predavanje nije posvećeno onim ljudima koji su nekada radili dobra djela i napustili su praktikovanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, znači iz temelja. Ono sigurno da je futur, jedan veliki korak i jedan veliki razlog da čovjek ostavi Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ali mi ćemo znači noćas govoriti o onim ljudima i ovaj obraćat ćemo se njima koji su da kažemo ostali u krugovima ovaj muslimana. Pa na primjer tako kada govorimo o futuru, futur je spomenut u Kur'anu u više konteksta. Pa ćemo tako naći <clears throat> da Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje meleke i opisuje njihovo stanje, kaže da oni čine Allah subhanu wa ta'ala ibadet neprestano i da ih nikada ne obuzima putur pa kaže yusebbihuna lejle wa nehara la jefturun hvali ga misleći se na Allah subhanu wa ta'ala noću i danju ne malaksavaju također Allah subhanu wa ta'ala kada govori o <clears throat> stanovnicima džehennema i njihovoj vječnoj patnji kaže da je to patnja koja neće malaksavati. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Innel muđrimine fi azabi jahenneme halidun la fetteru anhum wa hum fihi mublisun. A nevjernici će u patnji jahennemskoj vječno ostati. Ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati. Također, Vidimo znači da Allah subhanahu wa ta'ala opisuje patnju da je ona tako žestoka da neće nikada malaksavati. Također kada pogledamo siru, životopis Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame, naći ćemo da spominje riječ futur ili bolest futura u više hadisa, mi ćemo spomenuti neke od njih zbog skučenosti s vremenom. Pa tako hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu koji je zabilježio imam Buharija i Muslim da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame jedne je prilike ušao u mesčid pa je našao svezano uže između dva stuba pa je upitao kako je ovo uže, pa su mu kazali to je uže za nebino žene Božije poslanika sallallahu alaihi wasallame, pa je upitao za razlog toga, pa su mu rekli da ona kada klanja i kada se umori, kada je znači zadesi taj putur, malaksavost, onda se ona pričuva za to uže, pa kaže Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallame, odvežite ga i neka klanja neko od vas, do ga ne obuzme malaksavost a kada ga obuzmi malaksavost, onda neka legne i neka spava. Također, od hadisa koji govori na ovu tematiku jeste hadisa Aiši radijallahu ta'ala anha, koji je također zabilježio Buhari i Muslim gdje se kaže da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve jedne prilike ušao kod Aiše i zatekao kod nje jednu ženu koju nije poznavao. Pa kaže Aiši ko je ta žena? Pa kaže to je ta i ta spominjući je po mnoštvu njenog namaza, po mnoštvu provedenih noći u ibadetu, pa kaže Boži poslanik, ne. želići da kaže, ostavi se toga, ostavi se tog hvaljenja, ostavi to, pa kaže Boži poslanik, držite se onih dijela koja možete izdržati, jer Allahu neće dosaditi dok vama ne dosadi. Znači Allah subhanahu wa ta'ala neće dosaditi da prihvata i prima naša dobra djela, sve dok nama ne dosadi njihovo rađenje. Na kraju ovoga da kažemo kraćeg uvoda, počet ćemo ako Bog da sa glavnim dijelom ovog našeg, ako Bog da, noćašnjeg druženja, a to je simptomi futura malaksavosti, malaksalosti ili slabosti. Prvi, braćo moja draga, simptom koji je zasigurno, zasigurno i tekako mnogo raširen u muslimanskim masama i ne sumljam da je u velikom broju prisutan kod većine prisutni ovdje jeste ljenost u ibadetima i općenito u rađenju pokornosti. <clears throat> Mislim zasigurno da je ovo znači jedan najjasniji simptom kako čovjek može da otkrije postojanje ove ružne bolesti kod sebe. Kao što smo kazali, Ovaj simptom je poteškoća i ljenost prilikom rađenja ibadeta. A koji to ibadeti, braćo moja draga, na čelu svih tih ibadeta jeste najbolje djelo koje čovjek može uraditi nakon šehadeta, a to je namaz. Namaz. Kao najbolje djelo. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje munafike, opisuje ih tako da oni ljeno i teško ustaju na namaz, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا kada ustanu da molitvu obavi, lijeno se dižu i samo zato da bi se pred svijetom pokazali, a Allaha gotovo i ne spomenu. Vidimo da je, znači, od svojstava munafika to da obavljaju namaz i općenito, znači, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio sa ljenošću. Zato, braći, braćo moja draga, čovjek ako želi da ispita svoje stanje, neka postavi sebi ovu vagu i neka vidi kako obavlja, kako obavlja ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Zato, ako nađe pri sebi ovu osobinu, neka zna da sigurno, da je sigurno u opasnosti, jer kao što smo spomenuli, ovo je jedno od svojstava munafika. Također ovdje možemo spomenuti jednu stvar, a to je da, braćo moja draga, čovjek može dozvoliti sebi da ima, da ga obuzmi ljenost kada je u pitanju na fila, kada je u pitanju dobrovoljno rađenje nekih dijela, ali kada je u pitanju ono što Allah subhanahu wa ta'ala naredio čovjek musliman ne bi sebi smjeo da dozvoli da ga obuzme ljenost i futur kada je u pitanju obavljanje onoga što je obavezno. <clears throat> Jer neminovno ovo ako čovjeka zadesi da, da ima ljenost kada je u pitanju obavljanje farza, onda je sigurno mnogo preći da on sa ljenošću obavlja ostali na file kao što je vitr namaz, kao što je pretvrđeni sunneti ili šta ja znam neki drugi ibadeti. Također od simptoma ove bolesti jeste grubost srca. A šta je to, braćo moja draga, grubost srca? Grubost srca je to da čovjek osjeti nakon što je njegovo srce bilo mehko, nakon što je bilo osjećajno da osjeći, osjeti tvrdoću, da osjeti znači da se njegovo srce ne ne sažaljeva ili jednostavno da se suosjeća kada na primjer sluša kuranske ajete kao da ih ne sluša ili kada sluša neko predavanje da ne ostavlja na njega nikakvog traga. A šta je razlog tome? Razlog tome su sigurno grijesi, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Kalla bel rane ala kulubihim ma kanu Ono što su radili prekrilo je srca njihova. Do te mjere, braću moja draga, da srce može da pocrni, da dođe na nivo, na nivo kakva su srca nevjernika kao što Allah subhanahu wa ta'ala opisuje srca židova pa kaže ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ali srca vaša su poslije toga postala tvrda kao kamen ili još više. Zato ćemo naći, braću moja draga, da srce može da pocrni i da otvrdni do te mjere da ne prihvata ništa, jednostavno da mu je svijedno, da li da vidi smrt, da li da vidi nekoga ko je preminuo, da li da odi na dženazu, da li da klanja dženazu, jednostavno na njega to ne ostavlja nikakvog traga. Vidjet ćemo mnogo ljudi u današnjem vremenu, a eto danas smo imali i mi ovdje dženazu, da mnogo puta idu ljudi na dženazu, a na dženazi razgovaraju o trgovini, o nekim ovodunjalučkim poslovima. To sigurno, braćo moja draga, ukazuje i na tvrdoću njihovog srca na te ljude ne ostavlja traga gledanje mejita, slijeđenje dženazi, klanjanje dženazi. Tako ćemo dosta ljudi vidjeti da u toku dženazi smiješi se cijelo vrijeme kao da su kupili kate za džennet, ne znajući da će i oni jednog dana biti nošeni i da će im se klanjati kao što su danas oni nekoga nosili i kao što su oni danas nekom klanjali dženazu. Koliko ljudi u toj masi koja klanja dženazu ne klanja, ne klanja pet vakata namaza, ali ne da mu, znači ne da mu se da uzme pouku istoga, da shvati da će i on sutra stati pred ljude, ali znači u tom položaju da će mu ljudi klanjati dženazu. Kada pogledamo u stanje pravih vjernika, ono bi trebalo da bude drugačije, jer Allah subhanahu wa ta'ala kada opisuje vjernike, opisuje ih tako da su oni ti koji kada im se citiraju Allahu subhanahu wa ta'ala ajeti da ostavlja traga na njih pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Enfal drugi ajet إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون kaže Allah subhanahu wa ta'ala pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomeni a kada im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im se učvrsti. Kada im se riječi Allahove subhanahu citiraju, njihovo vjerovanje se učvrsti. Pa čak, braćo moja draga, ova, znači tvrdoća srca može ići toliko daleko da čovjek zavoli grijehe i da se privikne na njih. Pa ćemo tako naći mnoge ljude, pa nažalost nekad i one koji su sa nama, koji radi takozvani mali grijehe. Pa i to, znači iako su svjesni toga i sami kažu mi radimo male grijehe, ali i to vodi dalje, vodi dalje da počnu da rade velike grijehe, pa dalje od toga da počnu da rade javno velike grijehe, kao što je situacija danas sa velikim brojem muslimana. A Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže svim sljedbenicima moga umeta će biti oprošteno osim onima koji su javno radili grijehe. Treći simptom ove opasne bolesti jeste osjećaj odgovornosti koju nosimo ili odgovornost koja je bačena na naša pleća. Mnogo nas je, braćo moja draga, koji ne razmišljamo uopšte o emanetu, o emanetu koji nosimo. A poslušajmo kako Allah subhanahu wa ta'ala govori o tom emanetu i njegovoj veličini. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna aradna al-emaneta ala samavati wal ardi wal džibali fa abejna an jahmilnaha وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Mi smo nebesima i zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali, pa ga je ponio, da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek, on je zaista prema sebi nepravedan i lakomislen. Ovaj simptom, braćo moja draga, zasigurno, zasigurno je također mnogo raširen i proširen kod nas. Koliko puta, koliko puta smo svjedoci da čujemo nešto o situaciji u svijetu, o našoj braći muslimanima, da ne nabrajamo ta mnoga mjesta gdje muslimani proživljavaju svakojake golgote, ali da li to ostavlja traga na nas? koliko puta se pred nama rade nekada veliki, nekada mali grijesi, a da li, da li naše srce reaguje. U najmanju ruku ono što možemo uraditi, ako nekada ne možemo promijeniti, promijeniti te stvari na ulici, zar ne možemo da odgojimo našu ženu, da odgojimo našu djecu, da, da ne radi sutra te stvari. Koliko puta smo, braćo moja draga, u nekoj situaciji da vidimo da se krši Allahove subhanu wa ta'ala granice i dosta puta možda mi u srcu i osjetimo bol zbog toga, ali da li smo se zapitali jesmo li išta poduzeli da se to ne dešava. Također, kao, kao što smo spomenuli malo prije, dosta puta čujemo da se dešava nešto muslimanima u raznoraznim dijelovima svijeta braćo moja draga, da li smo ikada sebi postavili pitanje, možda to što se njima dešava, možda je to zbog naših grijeha. Da li smo ikada, kada čujemo za neku Golgotu i nešto što je se desilo muslimanima u Čečini, u Iraku, u Kašmiru, u Somali, pa da smo uzeli da se preispitamo na kakvom smo mi nivou, kako se odnosimo naspam grijeha, možda ono što mi radimo, činjenje grijeha je posljedica što su oni okusili neku Allahu subhanahu wa ta'ala kaznu. Jer poslušajte ovaj kuranski ajet, kuran, ovaj hadis Božih poslanika sallallahu alaihi selleme da vidite kako grijesi mogu da budu razlogom razdvajanja muslimana. Pa tako kaže Boži poslanik sallallahu alaihi selleme, nisu se zavoljele dvije osobe u islamu, u ime Allaha, a zatim se razišle da grijeh jednog od njih nije bio razlog tog razilaženja. Znači, nikada se nisu dvije osobe zavoljele u islamu, u ime Allaha. Nakon toga se razišli, a da grije koji je počinio jedan od njih dvojice, da nije bio razlogom njihovog razilaženja. Također od simptoma ove opasne bolesti jeste i to da čovjek prezire svoje nekadašnje dobre prijatelje. Tako ćemo naći ljude koji su bolesni od te bolesti da je nekada imao prijatelje s kojima je provodio mnogo vremena, i jednostavno lijepo je se osjećao s njima, radovao se susretu s njima, njihovom pozivu, ali nakon kraćeg vremena, nakon što je njegovo srce otvrdnulo, šta se dešaje, prezire susret sa takvim ljudima, prezire da ga nazovu takvi ljudi. Zašto? Zato što će takvi ljudi sigurno ukazati njemu na njegove greške. I tako vidimo da ta ljubav vidimo da takvi lijepi odnosi su preko noći, da kažemo, postali bojkot, postali su mržnja i zavist. To, kao što smo malo prije kazali, sigurno je razlog, razlog tom, da kažemo, prekidanju veza između ljudi, jeste počinjeni, grijehi, počinjeni grijesi jednog od njih. Također ovo biva razlogom da čovjek se vrati nekom starom društvu, koji sigurno mu ne, obećava ništa lijepo. Znači ako čovjek prezire dobre svoje prijatelje i dobro društvo, šta mu preostaje? Mi smo u prošlom predavanju kazali da je čovjek društveno biće, da čovjek voli da živi s ljudima. Znači taj čovjek će nevinovno živjeti sa nekom grupom ljudi. Pa ako ne živi sa dobrim ljudima ne preostaje mu ništa drugo nego da se vrati nekim starim društvima i lošim društvu. Također, braćo moja draga, od simptoma ove bolesti jeste i zauzeto s dunjalukom i davanjem davanjem prednosti dunjaluku nad ibadetima. Koliko je, braćo moja draga, ljudi koji su nekada bili tako da kažemo u poletu, bili su u elanu, da nisu mogli dozvoliti sebi da ima neko predavanje, da ima neka aktivnost, a da se oni ne odazovu na takvo predavanje. Ali, kada su počeli trčati za Dunjalukom više nego što im je potrebno, ovdje treba obavezno naglasiti više nego što im je potrebno, počeli su zapostavljati ovakva druženja, predavanja, halike Kur'ana. A zaista je absurd da neko kaže ne može u sedam dana da ukalkuliše u svoj dnevni, znači taj neki plan, jedno predavanje ili jednu haliku Kur'ana. Također ovdje treba naglasiti jednu stvar kako ne bi neko pogrešno shvatio. Braćo moja draga, i kako je pohvalno da čovjek ide i da radi i da se brine o svojoj nafaki. Ali, rekli smo, znači u granicama da čovjek ukalkuliše ono što će mu biti ako Bog da hajr i, da na dunja, i na dunjaluku i na ahiretu. Jer zasigurno se može desiti svakom od nas da ne ispadne da mi svakog sada gledamo ko je došao, ko nije došao, ali svako mi se može desiti da jednom ne dođe na predavanje iz nekog opravdanog razloga i dva puta i tri puta i ne samo predavanje i raznorazne druge aktivnosti, ali se ne može desiti čovjeku koji vodi evidenciju svom imanu da ostavi ovakve projekte, da kažemo da ih ostavi, da ne dolazi nikako na njih. Također, od simptoma, braćo, mi ćemo spomenuti ovih simptoma, ne mora značiti da svaki moramo imati pri sebi. Dovoljno je da imamo jedan, sigurno je znači belaj, a sigurno je gora situacija ako imamo pri sebi sve ono što se spomeni. Tako da neki možda simptomi nisu toliko prošireni, ali sigurno je da su to simptomi koji ukazuju na ovu bolest. Pa tako jedan od simptoma jeste i mnoštvo govora koje nije popraćeno djelima. Tako ćemo nekada naći ljude koji su nekada imali elana, koji su imali bolje i motiva za dobrim djelima, ali dođe i počinje ti govori i kaže, e ja sam nekada radio to, ja sam nekada radio za islam, ja sam nekada dolazio na predavanja, a to sve s ciljem da opravda svoju pasivnost u trenutnoj situaciji. Znači on se samo poziva ja sam nekada, ja sam nekada, a sve to s ciljem da bi samo opravdao svoju pasivnost. Također jedan od simptoma koji je po meni zasigurno primjetan, kod nekog više, a kod nekog manje, jeste pretjeranost u ugađanju u sobstvenim i ličnim potrebama. Da čovjek pretjerano ugađa sebi kada su u pitanju njegove neke lične potrebe. To se, braćo moja draga, ogleda kroz mnogo stvari može se ogledati kroz hranu, može se ogledati kroz piće, može se ogledati kroz auto, može se ogledati kroz mobitel, može se ogledati kroz mnogo stvari. Nekada su ljudi, nekada su braća bili zadovoljni sa osnovnim faktorima egzistencije, dovoljno samo da preživi. Ali kada ljudi počnu oboljevati od te bolesti, onda počinju da žude malo više. Također ovdje isto treba naglasiti da nema smjetnji, da čovjek sebi obezbijedi osnovne stvari za egzistenciju, onoliko koliko mu je potrebno. Ali, braćo moja draga, kao što smo malo prije spomenuli, ne smije to čovjeka da odvede da ne prisustuje nekim aktivnostima u kojima je sigurno hajr za njega. Vidjet ćemo, na primjer, kada pogledamo situaciju kod oženjenih ljudi, koliko puta smo otežali našim hanumama neke stvari koje su im potrebne zbog naših neki, da kažemo, dodatnih uslova. račun moja draga, treba da znamo, čovjek ako želi nešto da postigne, mora nešto i da žrtvuje. Tako čovjek ako hoće da izgradi stanje u svojoj porodici kako treba, on će malo, da kažemo, od svojih prava ovaj da uzme pa će kazati ženi danas treba da pročitaš toliko toliko Kur'ana, danas trebaš da nahivzaš toliko Kur'ana, da pročitaš toliko hadisa, da naučiš toliko hadisa, a što se tiče hrani možemo mi jest nekada i jaje, ako čovjek duđe iz posla, može se to, ne mora biti uvijek sve popeglano, ali čovjek, neko od nas tu ne može da, da kažemo da rezonuje, neće tako da živi, ali može da rezonuje i može da pojmi da živi sa ženom koja možda cijeli život će sa njim proživiti, ali ne zna učiti Kur'an, možda ne zna pet sura na pamet ili ne zna osnovne propise Allahovi subhanu wa ta'ala vjeri. Zato, ako želimo nešto da postignemo, moramo nešto, braću moja draga, i uložiti tu. Također, od simptoma, iako smo ovaj simptom znači spominjali, ali ovdje da ga spomenemo pona osob, jeste i to da čovjek nema pri sebi ljubomoru kada je u pitanju kršenje Allahovi subhanu wa ta'ala granica ili ovaj slabost imana kada je u pitanju reagovanje na kršenje Allahovi subhanu wa ta'ala propisa. Pa tako, kao što smo spomenuli, dosta puta ćemo vidjeti da se u našem prisustvu radi veliki grijesi, a mi hladni ko frižider naše srce ne reaguje. Ili možda najviše što kažemo, inna lillahi vo inna ilaihi rađiun, estagfirullah, šta ljudi radi? A braću moja draga, čovjek treba da reaguje. Stoga mi smo obećali da ćemo ako Bog da održati jedno kompletno predavanje kako čovjek da reaguje u dotičnim situacijama. Ali osnova je, braćo moja draga, da čovjek treba da reaguje na, da kažemo, rađenje loših dijela koja se dešavaju u njegovom prisustvu. Također jedan od simptoma koji je zasigurno proširen kod nas i koji ne obećava ništa lijepo jeste o gubljenje vremena i njegovo nepravilno iskorištavanje. Prva stvar znači gubljenje vremena, da čovjek gubi vrijeme u neke bezvezne stvari. A druga stvar jeste da čovjek iskorištava vrijeme, ali bi mogao da iskoristi to vrijeme u nešto što, je, što će se vratiti sa većom koristi muslimanima, umetu, generacijama koje dolazi. Tako ćemo vidjeti, braćo moja draga, da ima ljudi koji se žali na iskonost, žali se na besposlicu, žali se da im je dosadno. S druge strane ćemo naći neke ljude koji su organizovali svoj život da im treba vremena. Kada bi se moglo kupiti vremena, oni bi ga kupili. Šta to ukazuje? To ukazuje da je problem kod nas kako ćemo mi, braću moja draga, iskoristiti naše vrijeme. Pa na primjer kada je u pitanju pomeni nepravilno iskorištavanje vremena jeste da imamo braći, braći koji ne mogu zamisliti da ih maši neka politička emisija. Kažemo politička emisija, iako dosta puta braću ne maše i druge stvari koje idu uz političke emisije. Ali taj isti brat može sebi dozvoliti da ima čitavu policu knjiga i da nije pročitao ni jednu knjigu. Da ima desetine kaseta da i nije pročitao. Ne kažemo, braću moja draga, opet moramo pojašnjavati naše riječi, moje riječi. Ne kažemo da ne treba biti informisan. Treba čovjek da zna šta se dešava oko njega, ali treba čovjek i da se poduči propisima svoje vjere. Ali smo rekli da ne treba da čovjek ide u jednu krajnost, Rekli smo da ima ljudi, neminovno je da prati neke emisije. Svaka ta emisija traje po sat vremena. Ali upitaj tog istog čovjeka, kada si se natjerao sat vremena da sjediš da učiš Kur'an, a u toku svakog dana pogleda takvu jednu ili dvije emisije. On može, ne može da se pomiri, da ne zna šta se dešava oko njega, ali može da se pomiri da cijeli život živi kod džahil, da ne zna osnovne propise svoje vjeri. Nije uslov da budiš alim, da budiš učenjak, ali da poznaješ osnovne propise svoje vjeri. Čovjek može, može da pojmi to da je nakon deset godina prešao u sufaru, ali kada čuješ njegovo učenje, nakon deset godina rekao bi mu evo ti deset kajmova sam šuti da ne čujem tvoje učenje. Ali ne može pojmit da ne zna šta se dešaje oko njega. A vraćam, moja draga, šta je učenje Kur'ana? Šta je to? To je osnova da ne govorimo o takvom čovjeku. Ako ne zna učiti u Kur'anu, kako poznaje propise Allahovi subhanu wa ta'ala vjeri ili svega onoga što mu je potrebno u svakodnevnom životu. Također od simptoma ovi, kao što smo rekli, zasigurno opasne bolesti jeste i nespremnost čovjeka da prihvati neku obavezu. To sigurno također ukazuje na prisustvo ove bolesti. A to najbolje znaju oni ljudi koji organizuju nešto mi ćemo nažalost naći dosta braći koji mogu da savladaju šetana kada je u pitanju da dođe na predavanje. Ako treba doći i na predavanje, doći i na haliku. Ali taj nije spreman da preuzme nikakvu odgovornost, nikakav projekat, nikakav program. Zaista to također, braću moja draga, ukazuje na postojanje bolesti kod dotičnih osobi. Pa makar se radilo, kao što smo rekli, i osobama koji se često druži sa nama, možda ih viđamo u džematu, možda ih viđamo sama nama na predavanju, ali čovjek ako nije spreman i ne želi da prihvati nikakvu obavezu, znajte da je to sigurno u pitanju bolest, futura, slabosti. I takvi, takvi ljudi, ako im se i ponudi nešto da urade u dosta situacija, ili ne urade ono što im je se zapovjedilo ili urade, znači, polovično ili ne urade nikako, ali u dosta slučajeva ne urade ono što im je povjereno. Također od simptoma ove bolesti jeste i to da imamo osobe koje kritikuju svaki započeti projekat. Pa ćemo naći neke ljude da ih Allah uputi napravi put, a i nas zajedno sa njima, kakvu god, kakav god projekat da mu čovjek ponudi i kakav god plan programa, on uvijek ima kritiku. Uvijek ima kritiku. Za koga god da ga upitaš od dajija, od profesora, od braći, niko ne velja. Ali je taj spreman 24 sata da leži. Ništa ne radi, ali je spreman da kritikuje svaki mogući plan, svaki mogući projekat, svaku mogu, moguću ideju za nekim projektom. Uglavnom, takvi ljudi, treba rezimirati, su specijalci za iznalaženje opravdanja, a to sve, braćo moja draga, bježeći od posla. To sve bježeći od posla. Ne želi da radi. Zato on šta god da mu ponudiš, e, to ima pri sebi, to i to, samo kako ne bi nešto radio. Kada ga upitaš za nekog vrata, ako mu kažeš noćas ima predavanje i dolazi taj taj vrat... Ima on to pri sebi, ima on to pri sebi. I tako jednostavno ne želi da se ovaj aktivira i da radi. I na kraju, braćo moja draga, zadnji od ovih simptoma, mislim da nismo puno oduljili, pa eto nekako opet više nešto sam ja planirao, jeste odgađanje rađenja dobrih dijela i duge nade. Odgađanje rađenja dobrih dijela. To je također, braćo moja draga, jedan od simptoma ove bolesti. Mi ćemo naći dosta puta da imamo braću koji zasigurno želi da popravi svoju, svoje stanje, svoju situaciju, ali njihov životni moto je inšala. ako Bog da, sutra. Imamo braće koji znaju da im je loški rajet, ali ako Bog da, ja ću to popraviti zimus. Zimus ima vremena. Zimus dođe, treba raskidavati snijeg iz kuće, zauzeti E ako Bog da ljeti. Ljeti je zauzet normalno oko sabiranja zaliha, onoga što mu treba zimus, što je i logično. I tako ne može ni ljeti. I tako iz godine u godinu. Ne može ljeti zato što ima posla, ne može zimi, treba čuška snijeg i tako vidimo takve ljude, njihov životni moto je ako Bog da, inšallah. Tako, znači, dosta puta to ne biva iz neke loše namjere, ali zaista to je utjecaj šetana i to je ono njegovo, kao što kažu neki učenjaci, najjače oružje, oružje general Seufe, kako ga Arapi zovu, znači Seufe u arapskom znači u budućnosti, ako Bog da uradit ću neko djelo u budućnosti. I na kraju treba spomenuti jednu, nažalost, ovaj činjenicu koja ne ohrabruje, a to je da takvi ljudi samo se tako ponašaju kada je u pitanju rad za vjeru ili nešto znači ahiretski. Ako mu ponudiš znači da radi sufaru ili nešto, znači odgađa to. Ono što može danas uraditi, on to odgađa za sutra. Ali kada vidimo ka, kakva je njegova situacija kada je u pitanju Dunjaluk, radi suprotno. Ono što bi mogao odgoditi za sutra, on to uradi danas. Znači suprotno. To su, braću moja draga, neki od simptoma za koji sam ja mislio da je potrebno da ih spomenemo u ovom našem druženju na sljedećem našim predavanju ćemo ako Bog da spomenuti razloge ovaj ove bolesti, ima ih oko 18 i nakon toga ćemo spomenuti u trećem predavanju također 18 načina liječenja od ove bolesti. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učusti na pravom putu i da nas sačuva od ove zasigurno opasne bolesti. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله www.l crtica ihlas.com من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا